Անշուշտ այդպես կարելի է ունթագրել Ադրբեջանի նախագահի հերթական հորդանքը մարտի 18-ին Բաքվում Նովրուզ բայրամ Մահմեդական տոնի արարողությանը։ Որպես պետության ղեկավար փոխանակ տոնական տրամադրություն հաղորդի Կույսի աշտարակի մոտ հավաքված հավատակիցներին Իլհամ Ալիևը փաստորեն Սարա ջուր է մաղել նրանց գլխին։ Խոստանալով, այո, հենց այդպես, խոստանալով նոր պատերազմ հայ թշնամիների դեմ։ Դուք գիտեք, ասել է նա, որ Ադրբեջանի դրոշն այսօր բարձրացված է Լելեթեփեում եւ Աղդերեում, այն կբարձրանա նաեւ Շուշայում, Խանքենդիում։ Լելեթեփեն, ինչպես գիտեք, ընդամենը մարտավարական նշանակության փոքր բարձունք է Արցախա-ադրբեջանական զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան հատվածում։ Անցյալ տարվա ապրիլյան կարճատև պատերազմի արդյունքում Պատերազմ, որ Բաքուն սանձազերծել էր հուսալով հանկարծակի հարձակմամբ եւ գերարդիական ժինատեսակների կիրառմամբ ջարջախիչ հարված հասցնել Արցախի պաշտպանության բանակին, Լելեթեփե բարձունքը առայժմ գտնվում է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Ներկայումս այդ բարձունքում իրոք կանգնեցված է ադրբեջանական դրոշը։ Իսկ Աղբերեն Բաքվի կողմից Ապորինի անվանափոխված Մարտակերտ հայկական քաղաքն է, որտեղ ահա տասնամյակների վեր հպարտ ծածանում է միայն ու միայն Արցախի հանրապետության պետական դրոշը։ Ըստ երևույթին Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի շրջանավարտ Իլհամ Ալիևն ուսանողության տարիներին Բարբերաբար աշխատող է արել այդ հեղինակավոր կրթական հաստատությունում պարտադիր ուսումնական առարկայի աշխարհագրության պարապմունքները, ինչով երևի թե բացատրվում է տեղանվանական գիտելիքների նրա պակասը։ Շուշան եւ Խանքենդին parze դարձյալ ադրբեջանական հանգի անվանափոխված Արցախյան Շուշի միջնաբերդը եւ հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտն են, որտեղ Գրծեր Ալիևը խոստանում է իր պետության դրոշը կանգնեցնել։ Ինչպես ասում են, երազանքին տեր չկա։ Մանավանդ եթե այն սին է եւ առավելապես հիվանդ երևակայության զառանցանք է հիշեցնում։ Նույն այդ զառանցանքով իրենց ժամանակին տարապում էին Ադրբեջանի նախագահի Բասկաթորը զբաղեցրած նրա առանց բացառության բոլոր նախորդները, այդ թվում եւ իր հարազատ հայրը երբ երազում էին մերթ լողանալ Սևանի ջրերում, մերթ թեյ խմել Ստեփանակերտում։ Եվ ինչ կարող եք հարցնել։ Դե բացասակապես ոչինչ, քամի էր իսկ համու բերածը սովորաբար քամին էլ քշում տանում է։ Ուշագրավ է, որ Իլհամ Ալիևի այդ հայտարարության նախորյակին մարտի 17-ին Ադրբեջանի հիդրոօթերոթաբանական կենտրոնը հաջորդ օրվա եղանակի տեսության մեջ բարեխառն եղանակ էր կանխագուշակել Բաքվի համար։ Սակայն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տոնախմբության մասնակիցների համար այդ օրն անսպասելի քամի սկսվեց, որ հետսեթե սաստկացավ։ Կարելի է ենթադրել, Հավանաբար երկրի նախագահի հողորտանքի ազդեցությամբ էր։ Արասարակ իսկ դա հանրահայտ է եւ թաքսելու բան չկա։ Եվրոպական ժողովրդավարության արժեքներ տարփողող այդ արեստացին բռնապետական երկրում ամեն ինչ պարտադիր ենթակա է երկրի նախագահի կամքին, սկսած քաղաքացու տարական իրավունքներից ոչ միայն բնության երևույթները։ Այնպես որ զարմանալու ոչինչ չկա նաև այդ օրվա եղանակի փոփոխության մեջ։ Այնտեղ այդպես է կարգը։ Այնտեղ Քամիների քաղաք Բաքվում պարտադիր առաջնահերթությունը պետության առաջին դեմքի փչած քամին։ Արդյոք միթե քամի չէ Իլհամ Ալիևի այս էլ քանիրորդ անգամ տարփողած այն պնդումը, թե անցյալ տարվա ապրիլին Նախորդ 25 տարվա մեջ առաջին անգամ Ադրբեջանի զինված ուժերը պատմական հաղթանակ են տարել, ազատագրելով հազարավոր հեկտար հողեր։ Ադրբեջանի նախագահը ըստ երևույթին ոչ ավել ոչ պակաս մանկուրտ է կամ եթե ոչ, ապա հաստատ այդպես է պատկերացնում իր հպատակներին, մոռացության մատնելով կամ աչքաթող անելով այն հանրահայտ ճշմարտությունը, որ անցած 25 տարվա մի առյուծի բաժին ժամանակաշրջան ուղիղ 10 տարի Ադրբեջանում իշխել է իր հայրը Հեյդար Ալիևը։ Հենց նրա օրոք է, որ Բաքուն տանուլ է տվել պատերազմը, հնարավորություն տալով Արցախի զինված ուժերին ազդագրելու հարակից 7 շրջան՝ Խարվաճարից մինչև Զանգելան։ Բայց հնարավոր է նա ինքը Իլհամ Ալիևը, ինչպես որ իր հպատակները, բոլորովին էլ մանկուրտ չէ։ Պարզապես հանուն սեփական անձի փառաբանման ու սեփական հեղինակության բարձրացման նա պատրաստ է ցանկացած պահից ածկել հանգուցյալ հոր գերեզմանի վրայով։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել ադրբեջանական թե քրդական ավանդույթ է դա։ Երևի թե ոչ մեկի Բայց ախր իցն է ազգությամբ նա քուրդ է, ինչպես որ իր հայրն էր եւ ինչպես որ վերջինիս նախնիներն էին։ Մանավանդ որ Կույսի աշտարակի մոտ Տոնախմբության եկած իր ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, քրդեր են ազգությամբ, ովքեր 1993-ի հուլիսից ի վեր Ալիևների կլանային վարչախմբի այսպես կոչված հաստատուն ընտրանին են կազմում։ Հետաքրիր է, այդ պահին ինչ մտքեր էին թաքնված նրանց առերևույթ շողոմ ժպիտների անտեսանելի խորքում։ Բայց քարը գլուխը թե ինչ էր մտածում Բիրդան աղաների այդ ազգուրած ամբողը։ Մենք շարունակենք հետևել Ադրբեջանի թիմի մեկ քուրդ իշխանավորի երևակայության ոչ ավելի ճիշտ զառանցանքի թրիշներին։ Ապրիլյան իրադարձությունները հայտարարել են Նովրուզի այդ տոնական արարողությանը։ Մեջբերում եմ, հուշկու հարված են հասցրել հայերի քարոշչությանը։ Հայ հանրությունը ցնցված էր, թեկուզ դրանք ընդամենը կարճատև մարտեր էին։ Մեջբերման ավարտը Նախ փորձենք բարձել։ Իրոք հազարավոր հեկտարներ են կազում այն տարածքները, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գրավել են ադրբեջանական զորքերը։ Հայկական մամուլում սովորաբար շրջանառվում է 700 կամ 800 հեկտար տարածք հասկացությունը։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես, ինչ հողաչափական, պապենական թե արտի տեխնիկական միջոցներով է պատերազմական բախումներից անմիջապես հետո չափագրվել ու ճշտվել այդ տարածքի համահավաք ցավալը եւ մատուցվել լայն հանրությանը, ամենօրեկ առաջ բերելով կարծիքների շատ աչախ սուր բախումներ։ Ընդ որում, ինչպես դրանց իրական չափի, նույնպես եւ ռազմավարական նշանակության շուրջ Ըստ իս, Իլրոման իրատեսական գրահատոների այդտեղ նաև որոշակի թույմացություն է արկա։ Այդ առնչությամբ կարծում եմ որոշակի լույս է սպրում առաջին հետախուզական դիվերսիոն ջոկատի հրամանատար ազատամարտիկ Վովա Վարդանովի խոսքը, որ նա ասել է Երևանի հեներալ մամուլի ակումբում դերևս անցյալ տարվա մայիսի 25-ին։ Նրա վկայությամբ մեջբերում եմ այն օգտագործվող տարածքները, որոնք հիմա հայկական կողմից երկում չեն, կազմում են 20-ից 30 հեկտար։ Նկատի ունեմ խրամատների գոտիները, 700 հեկտար ասելով նկատի ունեն նոր առաջացած չեզոք գոտին, որևհետև հյուսիսում եւ հարավում կորցրած տարածքները 20-ից 30 հեկտար են։ Ռազմական հաշվարկով մոտորապես խրամատների տարածքն են, որը ճակերտավոր ասած պահպանվող գոտի էր, որտեղ մուտքն արգելված էր։ Հիմա այդ դիրքերին ավելացել է չեզոք գոտին, որն առաջացել է մեր նոր ստեղծած դիրքերի եւ նախկին դիրքերի արանքում։ Մեջբերման ավարտը Կարծես թե հիմք չկա հավատ շնցայելու շփման գծի ողջ երկայնքին քաջեզանոտ փորձառու հետախուզի վկայությանը։ Չբացառելով հանդերձ, որ հնարավոր է Վարդանովի վկայությունը նույնպես բացարձակ ճշմարտություն չէ, այնուամենայնիվ ակնհայտ է ներկայացված ցավալների միջև հսկայական տարբերությունը։ Առավել եւս Ադրբեջանի նախագահի այսպես ասած արձանագրած հազարավոր հեկտարների համեմատությամբ Իլհամ Ալիևին Անկասկած ձեռնտու է աներևակայելի մեծ սավալների պարագան երկրից ժինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի իր ռազմարվեստը ցուցանելու համար։ Հետո ինչ։ Ադրբեջանում բոլորն էլ մեծ ու փոքր ոչ խարապահ թե գառնարած քաչ գիտեն, որ իրենց նախագահը կանոնավոր բանակում մեկ օր անգամ ծառայած չէ։ Ինչպես որ երբևէ զինվորական ծառայություն չի անցել խորհրդային պակի գեներալ գնդապետ իր հայրը, կեղծ փաստաթղթերի օգնությամբ ինքնազրկվելով հայրենական մեծ պատերազմ զորակոչվելու իր քաղաքացիական իրավունքից ու պարտքից։ Ասենք նույն վիճակն է սպասում նաև Իլհամի որդուն՝ Ավակ Հեյդարի Հեյդար Թորանը։ Դե, ինչ արած։ Մեր հները ճիշտ են ասել, պտուղը ծառից հերու չի ընկնում։ Իդեպ նույնի կրկնությունն ենք տեսում նաև հայր եւ որդի Ալիևների արտաքին քաղաքականության մեջ։ Առանձնապես Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման խնդրում։ Այն ժամանակ էլ Հեյդար Ալիևն այլ բան էր ասում դրսերում, այլ բան ներսում։ Մեկնում էր աշխարհի մայրաքաղաքներ, ճռոմելով իր խաղաղասիրության մասին, վերադառնում էր եւ դարձյալ ուժի կիրառման իր թելն էր մանում։ Ահա վերջերս մարտի 15-ին նրա նախագահ որդին Իլհամ Ալիևը վերադարձել է Փարիզից, ուր նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի հետ քննարկել էր Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրը, երթվելով, հավաստիացնելով, որ միայն ու միայն խնդրի բանակցային լուծման կողմնակից է եւ քանի որ մտավախություն ուներ, որ կարող է ֆրանսիացի գործընկերը Հավադ Շնցայի իր մինչև ականջները ձգվող լայնաբերան ժպիտին Փարիզ էր տարել նաև Ադրբեջանի առաջին տիկին եւ նորանշանակ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային։ Վաղուց դերևս Մոսկվայում ուսանելու տարիներին նրան բացատրել էին, որ աշխարհի գեղագիտական ճաշակը հնուց ի վեր ձևավորվում է Փարիզում, որտեղ արժան հույս է գնահատվում մանավանդ կանացի գեղեցկությունը։ Գիտե նաև, որ անձամբ նախագահ Օլանդը գեղեցկության, այդ թվում ինչու՞ չէ, նաև կանացի գեղեցկության երկրպագու է։ ՎԿ-ն նրա երկրորդ կինն է, ներկայումս Ֆրանսիայի առաջին տիկին գեղեցկուհի Վալերին։ Եվ ահա ասում են Ադրբեջանի նախագահը հույս ուներ, որ Մեհրիբան խանումի դերևս քիչ թե շատ պահպանող Մայքը, մանավանդ ճարակուն ժպիտը կգերի ֆրանսիացի իր գործընկերոջը, եւ նա անվերապահ կհավատա իր քաղցր մեղծր հավաստիացումներին։ Միևնույն ժամանակ Ալիևին դեր Բաքվում վստահեցրել էին, որ այդ հաճելի հանդիպմանը չի կրկնվի այն, ինչ տարիներ առաջ իրեն թույլ է տվել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի նախագահների հանդիպումներից մեկի ժամանակ կնամոլ վրացին երևի թե ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ էր, չի դիմացել ու կսմթել է Մեհրիբան խանումի մի փափուկ տեղը։ Մամեդական կնոջ նկատմամբ այլադավան տղամարդու նման վարմունքը բնականաբար դիվանագիտական մեծ աղմուկի պատճառ է դարձել։ Հետագայում, որպեսի մեղմի իր մեղքը, Վրաստանի նախագահը Թբիլիսիի փողոցներից մեկը վերանմանել է Հեյդար Ալիևի անվամբ եւ բացմանը հրավիրել Իլհամ Ալիևին։ Սակայն վերջինս հրաժարվել է ժամանել։ Հասկանալով, որ այդքանը հերիք չէ իր մեղքը քավելու համար, Սահակաշվիլին Թբիլիսիի պատմական կենտրոնում տեղադրել է Հեյդար Ալիևի կիսանդրին, Սարույցն այդտեղ էլ հալվել է։ Իլհամ Ալիևը ժամանել է հուշարձանի բացմանը, որտեղ է վերջապես կայացել է կողմերի հաշտությունը։ Բայց քանի որ Իլհամ Ալիևի Գուցե եւ Մեհրիբան խանումի համար բարեբախտաբար թե ոչ դժվար է ասել, նման նրբանակատ դիպված չի արձանագրվել Ելիսայան պալատում, ուստի նորից դառնանք, ինչպես ասում են, մեր ոչխարներին։ Շարունակենք դիտել, թե Ադրբեջանի նախագահը Նովրուզ Բայրամի տոնին ինչ համառությամբ էր ջուրցեցում դատարկ բաժակի մեջ, իր պատկերացմամբ կարծելով, թե այնուամենայնիվ հնարավոր է այդպիսով փոթորիկ առաջ բերել։ Ինչ էլ լինի, ասել է նա, մենք կվերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Թե ինչպես པարզ է, իհարկե նոր պատերազմի սանսասերծմամբ, բայց դարձյալ ինչպես պատերազմել։ Արդյոք հնարավոր է հաղթել մի հակարակորտի, ով նույնպես լիովին կազմը պատրաստ է ոչ միայն դիմագրավելու ճշնամու հարձակումը, այլև հուշկու հակազդելու նրան, ստիպելով տարրական թվաբանություն սովորել, իմանալու համար, որ 7-ին գումարած 7 14 է անում։ Էլ չեմ ասում, որ չի բացառում նաև բազմապատկման գործողությունը։ Իսկ որ Արցախի պաշտպանության բանակը դասեր քաղաց լինելով ապրիլյան պատերազմից այս անգամ վերջնականապես չեզոքացնի հայրենի երկրի ու ժողովրդի նկատմամբ հետագա որևէ ոտնձգության փորձ, կարծում եմ ամենևին գաղտնիք չէ։ Անկամ Բաքվի ակլորացած կրվարարների համար